13 skirsnis. Mes neturime laiko skaityti pono Polio Dekoko romanų, nuoroda. Polis Dekokas 1794-1871 prancūzų rašytojas, labai populiarių bulvarinių romanų autorius. Jose jis banaliai vaizdavo smulkiosios buržazijos gyvenime. Nuorodos pabaiga. Be to šviesa gali pro mūsų vartų plyšius prasiskverbti į lauką ir tada mus pastebėtų faraonai. O be to, Bauščiai įtarpė vyresnysis, kuris tik vienas drįso kalbėti su Gavrošu ir jam atsakinėti. Išiaudus gali įkristi žarijėlį, reikia pasisaugoti, dar sudegs namas. Nesakyk, sudegs namas, pataisė Gavrošas, o sakyk, susvils čeverikai. Audrėjo smarkin pro perkūnijos greusmą buvo girdėti, kaip liūtis skalbė kolosui nugarą. Apmovė mes tave lietutį, tarė Gavrošas. Smagu klausytis, kaip mūsų namo kojomis lyg iš grafino bėga vanduo. Žiema kvailoka. Veltui eikvoja savo prekes, veltui stengiasi, jei nepavyks mūsų sušlapinti, dėl to jį ir niurzgė ta sena vandenešė. Po šitos įžulios užuominos į perkūniją, kurios pasiekmes Gavrošui, kaip 19 šimtmečio filosofui buvo savaime suprantamos, tvykstelio žaibas toks sakinantis, kad jo atspindžiai proplyšį įsiskverbė į dramblio pilvą. Beveik tą pačią akimirką padūkusiai trenkė perkūnas. Abudu mažiuliai sukliko ir taip umai pašoko, kad tinklas vos nenulėkė. Bet Gavrošas pasuko į jo savo drąsų veiduką ir perkūnui trankantis garsiai nusikvatojo. Ramiai, vaikai, negreukime savo buveinis. Nuostabi perkūnija, puiku, čia tau nežaibas tylenis. Bravo, dievulį, po šimts padaryta neblogiau kaip ambigių teatre. Tai tarės, jis sutvarkė tinklą, švelniai pastumėjo vaikus arčiau į lovos galvūgalį, paspaudė jiems kelius, kad jie įsitiestų kaip reikiant ir sušuko. Kadangi dievulis užėbė savo žvakę, tai aš galiu savoje užpūst. Vaikai turi miegot, mano jaunikliai. Labai bloga nemiegot. Jums dvoks iš kvėptuvo arba, kaip sakoma, aukštuomenės mirdės į snukę. Gerai įsitulokyti kailius. Gesinu, ar jau gatavi? Taip, sušnipždėjo vyresnysis, man gerai, po galva tarytum plunksnos. Nesakoma galva, sušuko Gavrošas, o sakoma trinka. Abudu vaikai prisispaudė prie vienas antro. Gavrošas juodu pagaliau suguldė ant demblio ir užtraukė lyg ausų apklotą, paskui trečią kartą pakartojo pašvestųjų kalbą įsakymą. Drunykit ir užputė daktelį. Vos tik šviesa užgeso tinklas, po kurio gulėjo vaikai, pradėjo kažkaip keistai drebėti. Pasigirdo metalinis garsas, duslus trinimasis, tarytum daugybė nagų ir dantų grauštų ir kandžio tuvarinę vielą. Iš visų pusių sklido spigus cipsėjimas. Penkerių metų mažiulis, išgirdęs viršum savo galvos tą triukšmą ir sustingęs į siaubą, pakumšėjo alkūnę vyresnį brolį, tačiau vyresnysis brolis jau drunijo, kaip gavrošas buvo įsakęs. Tada mažiulis nesitverdamas baimė išdryso paklausti Gavrošą, bet visai patilomis užgniaužęs kvapą. Pone, a, paklausė Gavrošas, kuris jau buvo be užmiegas. O kasgi dabar čia? Tai žiūrkis, atsakė Gavrošas. Ir vėl nuleido galvą ant demblio. Iš tikrųjų, žiūrkis tūkstančiais knipždėjusios dramblio karkase, tai ir buvo tos gyvos juodos dėmes – apie kurias esame kalbėję. Privengė žvakį šviesos, kol jį degė, bet kai urvas, kuris buvo tarsi jų valda, vėl paskendo tamsoje, jos pajutusios tai, ką gerasis pasakininkas Pero vadina šviežia mėsa, urmų leidosi ant gavrošo palapinės, Užsiropštė ant pat viršaus ir ėmė graužti vielą, tarsi mėgindamo šią savotišką užlaidinę perkrimsti. Tačiau mažiulis nemigo. Pone, vėl prašneko jis. A, paklausė Gavrošas. O kasgi yra tos žiurkis? Tai pelis. Tas paaiškinimas truputį pramino vaiką. Savo žalį jis buvo jau matęs baltų pelių ir jų nebijojo. Bet vis dėlto jis dar kartą užkalbino. Pone, a, kodėl jūs nelaikote katės? Laikiau, atsakė Gavrošas, buvo atsinešęs čia vieną, bet jos ją suėdė. Tas antras paaiškinimas niekais pavertė gerą įspūdį, kurį buvo padaręs pirmasis – ir mažiulis vėl pradėjo drebėti iš baimės. Dialogas tarp jo ir Gavrošo užsimesgi ketvirtą kartą. Pone, a, o kągi suėdė? Katę. Kasgi suėdė katę? Žiūrkis. Pelės? Taip, žiūrkis. Vaikas apstulbęs, kad esama pelių, kurios ėda kates, kalbėjo toliau. Pone, tai tokios pelės ir mus galėtų suėsti. O kaipgi, tarė Gavrošas. Vaiko siaubas pasiekė aukščiausią laipsnį, bet Gavrošas pridūrė, nebijok, jos negali prie mūsų prieiti. Bet o aš čia, čia atverkis mano rankos, tylėk ir drunyk. Ir Gavrošas paėmė mažiulį už rankos ištiesio savoje per jo brolį. Vaikas prispaudė tą ranką prie savęs ir pasijuto ramesnis. Drasa ir jėga turi slėpiningą savybę persiduoti kitiems – Aplink juos vėl stojo tyla, balsai išgazdino ir nubaidė žiūrkės, grįžusios po kelių minučių, jos galėjo šelti, kiek tik norėjo. Trys bambliai kietai įmigė, jau nieko daugiau nebegirdėjo. Nakties valandos linko, tamsa dengė didžiulę Bastilijos aikštę. Gūsiais pūtė žiemos vėjas su lietumi, patruliai griozdė tarp vartės alėjas, aptvarus, tamsias pakampės ir ieškodami naktinių valkatų tylomis praeidavo pro dramblį. Pabaisa stovėjo nejudėdama – įsmeigusi akis į tamsą ir atrodė lyg svajojo, džiaugėsi savo pačios gerų darbų, juk jis saugojo nuo darganos ir žmonių tuos tris vargšus užmigusius vaikiukščius. Kad suprastume tai, kas bus toliau, turime prisiminti, jog tais laikais Bastilijos policijos postas buvo kitame aikštės krašte ir sargybinis negalėjo nei pastebėti, nei išgirsti to, kas vyko prie dramblio. Baigiantis priešaušrio valandai, kažkoks žmogus išnėrė iš Sent Antuano gatvės, tekinas perbėgo aikštę, apsuko didelį Liepos kolonos aptvarą ir prasmukės tarp tvoros lentų atsidūrė po pačiu dramblio pilvu. Jei nors mažiausia šviesos spindulys būtų apšvietęs tą vyriškį, iš jo keurai permirkusių drabužių būtų buvę lengva suprasti, kad jis naktį praleido Lietuje – Atsidūręs po drambliu, jis keistai šūktelėjo, bet tasai šūksmas neturėjo nieko bendro su jokia žmonių kalba ir tik papūga jį būtų galėjusi pamėgdžioti. Jis du sikius pakartojo tą šūksmą, apie kurį šio kitokį supratimą galėtų duoti štai šitoks garsų darinys. Kiri kikių. Antrą kartą šūktelėjus iš dramblio pilvo atsakė skardus linksmas ir jaunas balsas. Aha, Beveik to jau pat lenta, kuri dengė skylę, atsistumė ir praleido vaiką, kuris nusliogė dramblio koją ir mitrėje atsistojo prie vyriškio. Tai būta gavrošo. Vyriškis buvo Montparnasas. O dėl šūksmo kirikikeikių, tai be abejonės jis reiškia kaip tik tą, ką Gavrošas vakar norėjo pasakyti žodžiais. Paklausi pono Gavrošo. Išgirdęs tą garsą, jis tuštojo pašoko iš miegų, išliaužė iš savo alkovo, truputį praskleidė tinklą, kurį po to vėl rūpestingai suskliauti, paskui atidarė angą ir nusileido pačion. Vyriškis ir vaikas be žodžių pažino vienas antrą tamsoje. Momparnasas tiek te pasakė, tu mums reikalingas, eikš padėsi mums. Gamenas nereikalavo smulkesnių paaiškinimų. Gerai, tarė jis. Ir jiedu patraukė į Sent Antuano gatvį, iš kur buvo atėjęs Momparnasas – greitai žingsniai sprausdamėsi pro ilgą vorą daržininkų vežimėlių, kurie apie tą valandą paprastai traukė į rinką. Apsnūdę daržininkai susigūžę savo vežimėliuose tarp salotų ir daržovių krūvų, nuo pleupenčio lietaus apsimuturiavę lygi pat akių savo apsiaustais, net nepasižiūrėjo į keistus praeivius. Trečias skyrius – pabėgimo peripetijos. Štai kas atsitiko tą pačią naktį Forso kalėjime. Babe, Briužonas, Plačiasnukis ir Tenardie, nors Tenardie ir buvo vienutėje, susitarė bėgti. Tačiau Babe pats vienas susitvarkė tą pačią dieną, kaip skaitytojos jau matė iš Montparnaso pasakojimo Gavrošui. Montparnasas turėjo jiems padėti iš lauko. Briužonas išbuvęs mėnesį pataisos kameroje, turėdamas laiko, pirmą nusivijo virvę, antrą rimtai apgalvojo planą, Senaisiais laikais griežto kalinimo patalpą, kur drausmė kalinį palieka savo pačiam, sudarydavo keturios akmeninės sienos, akmeninės lubos, akmeninių plokščių grindinys, sudedama lova, grotinis langelis, gelžimė apkaustytos duris ir vadinosi jį karceris. Tačiau karceris atrodė pernelyg baisi institucija. Dabar šią patalpą sudaro geležinis duris, grotinis langelis, sudedama lova, Akmeninių plokščių grindys, akmeninės lubos, keturios akmeninės sienos ir vadinasi jį pataisos kamera. Vidurdienį šičiai įsiskverbė truputį šviesos. Tos kameros, kurios, kaip matome, nėra karceriai, turi tą nepatogumą, kad jose leidžiama galvoti toms būtybėms, kurias reikėtų priversti dirbti. Taigi Brižonas gerai viską apsvarstė ir eidamas iš pataisos kameros įsinešė virvę. Kadangi jis buvo laikomas labai pavojingu Šarlimanio kieme, tai buvo pasodintas į naująjį pastatą. Pirmas dalykas, kurį jis rado naujame pastate, buvo plačiasnukis, o antras – vinis. Plačiasnukis reiškia nusikaltimą, vinis reiškia laisvę. Briužonas, apie kurį jau metą susidaryti aiškę nuomonę, nepaisant Leuno sudėjimo ir samoningo giliai apgalvoto judesių lietumo, buvo mandagus, supratingas vyrukas, labai prityręs vagis, meilių žvilgsnių ir nuožmę šypseną. Jo žvilgsnį diktavo jo valia, o šypsena jo prigimtis. Pirmus savo meno bandymus jis atliko ant stogų. Jis toli pastumėjo pirmin švino plėšėjų pramonę, stogų draskimą ir nutekamųjų vamžių pjaustimą, jaučio skrandžio metodu. Numatyta valanda įtin buvo palanki bėgimui, nes lygiai tuo metu stogiai perdenginėjo dalį kalėjimo stogo, keisdami skalūninės plokštės. Sen Bernaro kiemas dabar jau nebuvo visiškai atskirtas nuo Šarlemanio ir Sen Louis kiemų. Viršuje pasirodė pastoliai ir kopečios, kitaip tariant, tiltai ir laiptai į laisvę. Naujasis pastatas, labiausiai sueižėjęs ir aptriušęs pastatas pasaulyje, buvo kalėjimo silpnoji vieta. Sienos nuo drėgmės buvo tiek sugraužtos salietros, jo kamerose reikėjo medžiu apmušti skliautus, nes nuo jų atitrūkę akmenis krisdavo ant kalinių lovų. Nepaisydama naujojo pastato sugūrimo, administracija neapdairiai ten sodindavo pačius neramiausius suimtuosius, itin pavojingus, kaip sakoma, kalėjimo kalba. Naująjį pastatą sudarė keturios bendros kameros viena ant kitos ir pastogės patalpa vadinama grynų orų. Platus krosnės dumtraukis, galimas daiktas likęs iš kokios nors buvusios kunigaikščių dėlę forsų virtuvės – kilo iš apačios krosdamas visus keturis aukštus, dalindamas pusiau visas kameras, kuris atrodė į koks suplotas tulpas ir kyšojo pro stogą. Plačiasnukis ir Brižonas sėdėjo vienoje kameroje. Dėl atsargumo jie buvo patalpinti apatinėme aukšte. Taip atsitiko, kad jų lovų galvūgaliai rėmėsi į krosnės dumtraukį. Ten ardie buvo lygiai viršum jų toje pastogės kameroje, kuri vadinosi grinų orų. Žmogus, kuris praėjęs gaisrinė šventos Katerinos dirvos gatvės sustos ties pirčių vartais, pamatys kiemą, pristatytą dėžių su gėlėmis ir krūmais, tokiemo gilumoje atsiskleidžia du sparnai nedidelės baltos rotondos, pagyvintos žaliomis langinėmis, bukoliška Žano Žako svajonė. Dar nėra ne dešimties metų, kai ties ta rotonda stūksojo didžiulė juoda bjauri nuoga mūrinė siena, į kurią išliejosi. Už jos rėjo Forso kalėjimo patrulių takelis. Ši siena už rotondos priminė Miltoną, matomą už Berkino. Kad ir kokia aukšta buvo ta siena, ją pranoko dar juodesnis stogas, kuris matė senoje pusėje. Tai buvo naujojo pastato stogas. Jame galėjai žiūrėti keturis mansardinius langus apkaustytus geležiniais virbais. Tai buvo grino oro langai. Įstovo kišojo kaminas dūmtraukis einas keurai per visas kameras. Grinas oras naujojo pastato palėpė. Buvo tarsi kokia didelė daržinė padalyta į atskiras mansardas su trigubomis grotelėmis ant langų ir lakštinė geležim apkaltomis durimis, kurios perdėm buvo nusakstytos likokiomis žvaigždėmis, didžiulių vinių galvutėmis. Įėjęs ją iš šiaurės pusės, kairėje regėdavai keturis langučius, o dešinėje lygiai priešais langus keturis atskirus kvadratinius narvus – nuo vienas kito atidalytų siauromis perėjomis, gana erdvius, iki palangių pastatytus iš plytų, toliau iki pastogo, iš geležinių virbų. Tenargie sėdėjo viename iš tų narvų nuo vasario trečiosios nakties. Taip niekomet ir nepavyko susekti, kaip ir su kieno pagalba jam pasisekė gauti ir narve paslėpti butelį vyno su migdomaisiais vaistais, kuriuos, kaip sako, išradęs derių, o išgarsinusi migdytojų gauja. Daugelį kalėjimų yra tarnautojų išdavikų, pusiau prižiūrėtojų, pusiau vagilių padedančių pabėgti, neištikimų policijos tarnų, pelnaujančių visokiai švariais ir nešvariais būdais. Taigi tą pačią naktį, kada mažasis gavrošas priglobė du paklydusius bamblius, Brižonas ir plačiasnukis, kurie žinojo, kad babe pabėgęs tos dienos rytą laukė jų gatvėje su Momparnasu, patilomis atsikėlė ir su vinimi, kurią buvo radęs Brižonas ėmė, urbinti kaminą, prie kurio buvo pristatytos jų lovos. Drusgai krito ant brižono lovos, todėl nieko nebuvo girdėti. Smarki liūtis su ledais ir perkūnija dūzgino duris svyriuose ir kėlė kalėjime baisų triukšmą, labai naudinga tiems, kurie norėjo pabėgti. Pabudę kaliniai apsimetė vėl užmygę, netrukdydami plačiasnukį ir brižonui dirbti savo darbą. Brižonas buvo mitrus, plačiasnukis stiprus. Joks garsas nepasiekė prižiūrėtoje, miegančio grotuotoje kamarėlėje su langeliu į kamerą, Kol du pavojingi banditai pramušė dūmtraukio senelę, kaminų užlipo į viršų, išlaužė geležinius virbus, kuriais buvo užtaisyta viršutinė kamino anga ir atsidūrė ant stogo. Lietus ir vėjas dar labiau siautėjo, stogas buvo slidus. Kokia graži dumsynė išplasnoti, tarė Briužonas. Kokia patogi naktis bėgti, autoriaus pastaba. Šešių pėdų pločio ir 80 pėdų gylio praraja jos skyrė nuo patrulių tako. Tos prarajos dugne jie matė tamsoje bliksint sargybinio šautuvą. Pririšę galą virvės, kurią brižonas buvo nusivijęs vienutėje prie jų išlauštų geležinių virbų kamino viršuje, ir kitą galą permetė per patrulių tako mūrinį aptvarą, jie vienu šuoliu lioktelėjo per prarają, įsigibo į sienos keterą, persigavo per ją – Vienas paskui kitą nusliogė virve ant nedidelio stogelio, prieinančio prie pirčių namo, prisitraukė virvę, iššoko į pirčių kiemą, perbėgo jį, atidarė sarginį slangelį, prie kurio kabojo durininko virvutį, tą virvutę patraukė, atidarė vartus ir atsidūrė gatvėje. Nuo to momento, kai jie tamsoje pakilo į savo guolių su vienimi rankoje ir pabėgimo planų galvoje, dar nebuvo praslinkę nei trys ketvirčiai valandos. Po kelių akimirkų jie prisijungė prie Babe ir Momparnaso, kurie slankiojo netoliese. Temdami į save virvę, jie ją nutraukė ir vienas jos galas pririštas prie kamino pasiliko ant stogo. Šiaip daugiau nieko blogo neatsitiko, tik nuo rankų jie beveik visiškai nusibrūžino odą. Ta naktį Tenardie buvo įspėtas, kokiu būdu taip ir nepavyko įsiaiškinti, ir nemiegojo. Apie pirmą valandą ryto, nors naktis buvo labai tamsys, pamatė, kaip stogų per lietų ir vėją pro jo narvo langutį šmėkštelėjo du šešėliai. Vienas iš jų akimirkai staptelėjo prie langučio, tai buvo briužonas. Tenardie jį pažino ir viską suprato, to jam užteko. Tenardie buvo įtrauktas į labai pavojingų plėšikų sąrašus ir itina kylai saugomas, nes buvo kaltinama žabangų ruošimu ir ginkluotų užpolimų nakties metu. Prieš jo narvas užtaisytų šautuvų rankoje vaikščio sargybinis, kuris kas dvi valandos keisdavosi. Grįna orą švietė žvakį sieninėje žvakidėje. Kalinio kojos buvo sukaustytos geležiniais pančiais, sveriančiais 50 svarų. Kiekvieną dieną ketvirtą valandą po pietų sargas lydimas dviejų dogų. Tais laikais dar buvo taip daroma, įeidavo jo narvą, padėdavo prie lovos dviejų svarų jodos duonos kepalėlį, pastatydavo asoti vandens ir dubenys kistokos ribos – kur plaukėdavo kelios pupos. Apžiūrėdavo jo geležinius pančius ir patikrindavo ranka virbus. Tasai žmogus su dviem dogais atsilankydavo du kartus ir naktį. Tenardie buvo įsiprašęs leidimą turėti kameroje kažką panašaus į geležinį spyglį, kuriuo jis prismeigdavo savo duoną prie sienos, įbesdavo spyglio galą į plyšį. Taip jos nepasiekė žiūrkės, sakydavo jis. Kadangi Tenardie nuolat buvo sekamas, tai dėl to geležinio spyglio niekas neprieštaravo. Tik vėliau buvo prisiminta, kad vienas prižiūrėtojas kartą pasakęs, geriau būtų jam duoti medinę vinį. Antrą valandą ryto sargybinį seną kareivį pakeitė naujokas. Po valandėlės pasirodė žmogus su šunimis ir nuėjo nieko nepastebėjęs, nebent tiek, kad tas kareiviokas per nelik jauno amžiaus ir kvailokas pažiūrėti. Po dviejų valandų atseit keturiomis, kai atėjo pakeisti naujoko, jis miegojo parvirtęs ant žemės į stobrys, paleitę nardie narvą o paties tenardie nie kvapo. Jo sudaužytos grandinės gulėjo ant akmeninių grindų, narvo lubose žiojėjo skilė, o viršum jos kita stogia. Viena jo lovos lenta buvo išplėšta ir be abejonės įsinešta, nes jos taip ir nerasta. Kameroje taip pat buvo aptiktas pusiau ištuštintas butelis su likučiais vaiginančio vyno, nuo kurio kareivis užmigo. Kareivio durtuvas buvo dingęs. Ta akimirksnį, kai šitai buvo pastebėta, visi manė, kad Tenardie jau nebesugaunamas. Tačiau iš tikrųjų, nors jis jau buvo už naujojo pastato ribų, jam dar grėsė didelis pavojus. Jis dar ne visiškai buvo pabėgęs. Išlindęs ant naujojo pastato stogo, Tenardie rado brižono virvis likutį kabantį nuo virbų, dengiančių dūmtraukio viršutinę angą, bet kadangi tas virvagalys buvo per trumpas – Tai ten ar jie negalėjo peršokti per patrulių taką, kai buvo padarę brižonas ir plačias nukis. Pasukus nuo baleto gatvės į Sicilijos karaliaus gatvę beveik to jau pat dešinėje matyti šlykšti įdubą. Praėjusiame šimtmetyje čia stovėjo namas, kurio beliko tik tai apgriuvusi užpakalinė siena, siekianti gretimų pastatų trečią aukštą. Šie grįvėsiai krintė į akį savo dviem dideliais kvadratiniais langais, kuriuos galima dar ir dabar matyti. Vidurinis langas, tasai, kuris arčiau kraido iš desnės, yra perdarytas kirminų išvarpytų skersinių, panašių į lenktą juostą heraldinėme skyde. Pro tos langus kitados buvo galima pamatyti aukštą niūrę sieną, kuris įdarė dalį aptvaro palei forso kalėjimo patrulį taką. Tuštumą, kurią paliko gatvėje sugriautas namas, pusiau užpildė supuvusi lentų tvora – paremta penkiais akmeniniais stulpeliais. Už to aptvaro gūdojo maža lušnelė prisišlėjusi prie išlikusios apgriuvusios sienos. Tvoroje buvo varteliai prieš keletą metų užšaunami tik velke. Ant šių grįvėsių keteros ir atsidūrė tenardie truputį po trečios valandos ryto. Kaip jis ten pateko? To niekuomet niekas negalėjo nei išaiškinti, nei suprasti. Žaiba jam turėjo ir kliudyti ir padėti – Gal stogdengių kopečiomis bei pastoliais jis prasigavo nuo vieno stogo ant kito, nuo vieno mūro į kitą, nuo vieno atvarą į kitą ir pasiekė pastikį Šarlemanę kiemę, paskui pastikį Senluijų kiemę, paskui patrulių taką ir jau iš ten Sicilijos karaliaus gatvės griuvėsius. Tačiau šitame kelyje buvo tokių kliūčių, kurias nugalėti atrodė neįmanoma. Gal jis permetė savo lovos lentą į kokį tiltą nuo grino oro stogo ant patrulių tako mūrinio aptvaro ir pilvu praskliauzė pasienos keterą aplink visą kalėjimą iki pat griuvėsių. Bet Forso kalėjimo patrulį tako mūrą sudarė dantytą, nelygę liniją. Ji čia kilo, čia leidėsi. Visai neaukšta buvo prie gaisrinės, vėl aukštesnė prie pirčių namo. Ja kirto pastatai, ji buvo ne vienodo aukščio – ir ties Lamonijono rūmais ir per visą grįstąją gatvę visur joje buvo nuolaidumų bei stačių kampų. Antra vertus sargybiniai turėjo matyti tam sudėglio siluetą, taigi ten ar jie kelias lieka beveik neišaiškinamas. Vienu būdu ar kitu vis tiek pabėgimas atrodė neįmanomas. Tačiau įkvėptas to baisaus laisvės troškimo, kuris prarajas paverčia grioveis, geležinės grotas nendriniais pinučiais, luosi atletu, oda virta paukščiu, kvailumą instinktų, instinktą protu ir protą genialumu, ten argie gal suradę ir pritaikė trečią būdą. To niekas niekuomet nesužinojo. Padėgymo stebuklas ne visuomet suvokimas protu. Žmogus, kuris mėgina ištrūkti kartojami, yra įkvėptas. Slėpiningas žvaigždžių ir žaibų šviesa rodo kelią bėgliui. Siekimas įsivaduoti nemažiau nuostabus, kaip sparnų veržimasis į aukštybės ir apie pabėgusi vagį sakoma. Kaip jam pavyko persigauti per tą stogą, lygiai taip pat kaip sakoma apie Kornelį. Irgi surado tą eilutę, ten miršta jis. Šiaip ar taip apsipylęs prakaitų, keurai permerktas lietaus į skutus, suplyšus apdarus, sudraskytomis rankomis, sukruvintomis alkūnėmis, izolotais keliais, tenargyje atsikasė prie sugriuvusios sienos ties ta vieta, kurią vaikai savo vaizdingą kalbą vadina peiliuku. Ir ten įsitėsi paskaitas, jam pritrūko jėgų. Staigus trijų aukštų statumas jį skyrė nuo gatvės grindinio. Jo tyrima virvė buvo per trumpa. Jis laukė tenai išblyškęs, nusikamavęs, netekęs bet kurias vilties, tuo tarpu dar slepiamas nakties, bet jau galvodamas apie aušurą, jausdamas siaubą nuo minties, kad iškelėjo akimirkų išgirs gretimoje Senpolio varpinėje laikrodį mušant keturias – valandą, kada ateis pakeisti sargybinio, o tas pasirodys be miegas po pramuštų stogų. Sustingęs įžiūrėjo žibintų šviesoje į juoduojantį apačioj baisioje gilumoje šlapę gatvės grindinį, trokštamą ir baugų grindinį, mirtį ir laisvę draugę. Jis save klausė, ar pavyko pabėgti jo trims bendrininkams, ar jie laukė jo, ar ateis jam padėti, jis klausėsi. Šečiam begulint niekas ta gatve nepraėjo, tik vienas patrulis. Beveik visi daržininkai iš Montreilio, Šarono ir Bersy važiuoja į prekyvietę Sant Antoano gatve. Išmušė keturias, tenardie sudrebėjo. Netrukus kalėjime prasidėjo tas neaiškus pakrikas triukšmas, kuris kyla pastebėjus pabėgimą. Jis girdėjo varstomų durų trenksmą, geležinių grotų girgždėjimą, ant vyrių, sargybos sambrusdį, kimius vartininkų šūkalajimus, šautuvų buožių dužius į akmeninį kiemų grindinį. Grotuotose kamerų languose mirgėjo žiburiai, ant naujojo pastato stogo blaškėsi deglas, iš gretimos gaisrinės buvo pašaukti ugnegesiai. Jų šalmai deglo apšviesti, žvilgėjo lietuje blykčiodami vienur kitur iš ilgai stogų. Tuo pat metu tenardie pamatė Bastilijos pusėje nelemtą balsganą šviesą dangaus pakraštyje. O jis gulėjo įsitiesęs viršuje ant dešimties solių platumo sienos pliaupiant lietų tarp dviejų prarajų – iš dešinės ir iš kairės, nedrįsdamas pajudėti, tai bijodamas nukristi, jog svaigo galva apimta siaubo, kad bus neišvengiamai suimtas. O jo sąmonė, nelyginant varpo šerdis, švitavo tarp dviejų minčių. Mirtis, jeigu nukrisiu, areštas, jeigu čia pasiliksiu. Šitaip kamuojamas baisaus nerimo, jis nors gatvėje buvo dar visiškai tamsus, taiga pamatė žmogų, slenkantį paliai sienas. Praėjęs grįstąją gatvę žmogus sustojo įduboje ties kurią kibojo tenardie. Prie to žmogaus taip pat atsargiai prislinko antras, paskui trečias, paskui ketvirtas. Kai tie žmonės susirinko, vienas iš jų atšovė tvoros vartelių velkę ir visi keturi suėjo į aptvarą, kur stovėjo lušneliai. Jie buvo kaip sykis ties tenardie. Matyt, tie vyrai suėjo į tą įdubą pasikalbėti, kad nematytų praeivį ir sargybinį, saugojantis Forso kalėjimo vartus už kelių žingsnių nuo ten – Reikia pasakyti, kad lietus laikė tą sargybinį uždarytą jo būdelėje. Ten argė, negalėdamas žiūrėti jų veidų, ėmė klausytis jų žodžių su beviltišku dėmesiu, kaip nelaimingas žmogus, kuris jaučiasi žuvęs. Prieš ten argį akis blikslėjo kažkas panašaus į viltį. Vyriškiai kalbėjo argo. Pirmasis tarė tyliai, bet aiškiai. Skuskim toliau. Ko mums šičionai skirksoti? Antrasis atsakė. Lietus suspjaudys paties šetono peklą. O ir vižlai gali atšmūkšti, na vienas laiko žvakę atlaužęs dar mūsų sems čiontis. Tie du žodžiai šičionais ir čiontis abu reiškia čia. Pirmasis užkardu, antrasis stamplio vagių žargonu. Ten ardie buvo lyg šviesos spinduliai. Iš šičionais jis pažino briužoną užkardu valkatą, o iš čiontis badė – kuris be kitų savo specialybių dar buvo buvęs Tamplio kalėjime perprekiu. Senasis didžiojo amžiaus vagių žargonas buvo vartojamas tik tai Tamplyje ir tik vienas babe juo kalbėjo teisingai. Be šito čiontis tenardie jo nebūtų pažinęs, nes jis visai buvo pakeitęs balsą. Tuo metu į kalbą įsitirpė trečias. Skubėti nėra ko, palaukime valandėlį, iš kur galime žinoti, kad mes jam nereikalingi. Iš tų žodžių, iš taisyklingos prancūzų kalbos Tenardie pažino Montparnasą, kurio elegancija siekė tiek, kad jis suprato visų sargo, bet ne vienu jų nekalbėjo. Ketvirtasis stilėjo, bet jį išdavė jo didžiuliai pečiai. Tenardie nebejojo, tai buvo plačias nukis. Briužonas atkirto beveik karštai, bet vis taip pat tyliai. Kad tu čia mums skambini? Šinkorius negalėjo įsikapanoti. Jis juk atgruba rankis, kur jam – išardyti savo drapančią, suplėšyti savo vystiklus, nusivyč niūrą, prakirdinti durpalaikės, susifabrikuoti popiergalius, susikrapštyti atraktuvus, nudilinti geležėlės, iškabinti niurelį laukę, panert, persimainyti. Čia reikia geros makaušės. Seniokas nekakės, jis nemoka įsikneipt. Babe vis tuo pačiu guviu klasikiniu argo, kurio kalbėjo pulaje ir kartušas, ir kuris palyginus – su įžuliu naujų spalvingų ir drąsių brižono argo yra tas pat, kas rasino kalba greta Andrė šiandie kalbos tarė. Tavo šinkorius prisvilo, reikia būti virtuozu, o jis tik gizelis. Jį apmovė šnipas, gal netavina, su kuriuo jis susikumavo. Ištemk ausį man parnasą ir girdi, kaip klega gimnazija. Matai žiburėlius. Jis vėl įsmuko, aišku, vėl užsidirbo 20 sezonų. Aš nedrebu, manęs nepabaidysi, visiems aišku, bet metas įjungtis raiktus. Arba jie mus gerai pašokins. Neriesk nosis, eik su mumis, išžioinsim butelį seno birbalo. Draugų negalima palikti bėdoje, sumurmėjo man Parnasas. Ašgi tau skambinu, kad jis ligonis. Dabar šinkoriaus guogė neverta nei skatiko, mes nieko negalim čia padėti, skuskim iš čia. Aš visą laiką jaučiu faraoną man čiumpant už pakarpos.